თავი 12 და დაუწყო მათი გავებით ლაპარაკი ერთმა კაცმა ჩაყარა ვაზი შემოხობა ამოყვეთა საწნახელი ააგო კოშკი და იჯარით მისცა მევენახეებს თვითონ კი წავიდა როცა დრო მოაწია მევენახეებთან გაგზავნა მონა რათა მოსავალი ჩაებარებინა მათგან ხოლო მათ შეიპყრეს იგი სცემეს და ხელცარიელი გაუშვეს კლავ გაგზავნა მეორე მონა მას ქვებით გაუტეხეს თავი და შეგინებული გააგდეს ახლა სხვა მონა გაგზავნა. ის კიდევ მოკლეს და სხვასაც მრავალ სანს ცემდნენ, ანკლავდნენ. ერთი საყვარელი ძეც ყავდა. ბოლოს ის გაგზავნა მათთან, რადგან ეგონა, ჩემი ძის მაინც მოერიდებათო. მაგრამ მე ვენახეებმა ერთმანეთს უთხრეს. აგერ მემკვიდრე, მოდით, მოკლათ და მისი სამკვიდრო ჩვენ დაგვრჩებაო. შეიპყრეს იგი, მოკლეს და ვენახს გარეთ დააგდეს. მერე და, რას იზამს ვენახის პატრონი? მოვადა დახოცავს მევენახეებს, ხოლო ვენახს ცხვებს მისცემს. ნუ თუ არა მოგიკითხავ წერილში, ქვა, რომელიც დაიწუნეს მშენებლებმა, კუთხის თავად დაიდვა. უფლის მიერ იქმნა ეს, და საოცრებად უჩანს ჩვენს თვალს. უნდოდათ მისი შეპყრობა, ვინაიდან მიხვდნენ, რომ მათზე ამბობდა იგავს, მაგრამ ხალხის აშეეშინდათ მიატოვეს და გაეცალნენ. მიუგზავნეს ზოგიერთი ფარისეველი და ჰეროდელი, რათა სიტყვის מחე დაეგოთ მისთვის. მივიდნენ ისინი და უთხრეს: "მოწვარო, ვიცით, რომ მართალი ხარ და არავის არჩევ, ვინაიდან არ უყურებ სახეს კაცისას, არამედ სამართლით გვასწავლიღ მთის გზას. მართებს თუ არა ხარ კი ვაძლიოთ კეისარს. ვაძლიოთ თუ არ ვაძლიოთ?" ხოლო ესომ შეიძლება მათი თვალთმაქცობა და უთხრა მათ: "რატომ მათ დუნებთ? მომიტანეთ დინარი, რათა ჩემი თვალით ვიხილო." მიუტანეს თუ არა, უთხრა მათ: ვისია ეს ხატი და ეს წარწერა? მიუგეს კეისრისა. იესო მიუგო და უთხრა მათ: მიაგეთ კეისარს კეისრისა, ხოლო ღმერთს ღმთისა. და უკვირდათ მისი. მერე მიუახლოვდნენ სადუკეველნი, რომელნიც ამბობენ, რომ არ არსებობს აღდგომა და ჰკითხეს. მოცხარო, მოსემ დაგვიწერა, თუ ვინმეს მოუგდება ძმა, რომელსაც დარჩება ცოლი, მაგრამ არ დარჩება შვილი, და მისმა ძმამ მოიყვანოს მისი ცოლი, რათა ახუდგინოს თავის ძმას მისი თესლი. იყო შვიდი ძმა. პირველმა შეირთო ცოლი და უშვილოდ მოკვდა. მეორემ შეირთო იგი და ისიც უშვილოდ მოკვდა. ასევე მესამეც. შვიდივეს ცოლად ყავდა და არც ერთ არ დარჩა შვილი. ყველაზე ბოლოს კი ქალიც მოკვდა. მერე და აღდგომ ისას, როცა აღდგებიან, ვისი ცოლი იქნება იგი? ვინაიდან შვიდივეს ცოლად ესვა? იესომ პასუხად მიუგო მათ, იმიტომ ხომ არ სწდებით რომ არც წერილს იცნობთ და არც ხმთის ძალას. რადგან მკვდრეთი თახტგომისას არც ცოლს ირთავენ და არც თხოვდებიან, არამედ არიან, როგორც ანგელოზები ცაში. ხოლო მკვდართა აღდგომისათვის არ წაგიკითხავ მოსეს წიგნში, რა უთხრა მას მაღლოვანში ღმერთმა. მე ვარ ღმერთი აბრაამისა, ღმერთი ისააკისა და ღმერთი იაკობისა. ღმერთი მკვდრებისა კი არ არის, არამედ ცოცხლებისა. ხოლო თქვენ დიდად წდებით. მოვიდა ერთი მწიგნობართაგანი, რომელმაც გაიგონა მათი კამათი და მიხვდა, რომ კარგად მიუგო მათ და ჰკითხა იესოს, რომელია უპირველესი მძნება? ხოლო იესო მიუგო მას, აი, უპირველესი მძნება, ისმინე ისრაელ. უფალი ღმერთი ჩვენი ერთი უფალია. და გიყვარდეს უფალი ღმერთი შენი მთელი შენი გულით და მთელი შენი სულით და მთელი შენი გონებით და მთელი შენი ძალით. აი, უპირველესი მძნება. და მეორე, ამისი მსგავსი. გიყვარდეს მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი. არ არსებობს ამათზე დიადიმძნება. ციგნობარმა უთხრა მას, კეთილი, მოცვარო, ჭეშმარიც სამბობ, რომ ერთი აღმერთი და არ არის სხვა, მის გარდა. და რომ უნდა გვიყვარდეს იგი მთელი გულით და მთელი სულით და მთელი გონებით და მთელი ძალით. და გვიყვარდეს მოყვასი, როგორც საკუთარი თავი, ეს ყოველგვარ მსხვერპლსა და შესაწირავზე უმეტესია. როცა იხილა ესომ, რომ გონივრულად უპასუხა, მიუგო მას. შორს როდი ხარ ღმთის სასუფევრისგან. ამის შემდეგ ვეღარავინ ბედავდა რაიმე ეკითხა მისთვის. კვლავ ასწავლიდა ესო ტაძარში და თქვა, როგორ ამბობენ მწიგნობრები, რომ ქრისტე დავითის ძია? რადგან თვით დავითი ამბობს სულით წმიდით, უთხრა უფალმა ჩემს უფალს, დაჯეკ ჩემს მარჯვნივ, ვიდრე ფერხთით დაგიმხობ მტრებს. ამრიგად, თვით დავითი უწოდებს მას უფალს. როგორ ხაეკუთნის წედ. გიძალი ხალხი სიამოვნებით უსმენდა მას და თავისი სწავლით ამბობდა. ეკძალეთ მციგნობრებს, რომლებსაც უყართ გრძელი სამოსით მოკაზმვა და საკრებულოებში, სალმის წვნა. სინაგოგებში, წინა რიგები და წვეულებებზე, სუფრის თავში ჯდომა. რომლებიც თქამენ ქრივთა სახლებს და თვალთმაკ ცურად ლოცულობენ დიდხანს, მით უფრო მძიმე იქნება მათი სასჯელი. დაჯდა იესო საგანძურის წინ და უყურებდა, როგორ ყრიდა ხალხი ფულს საგანძურში. ხოლო ბევრი მდიდარი ბლომად ყრიდა. მოვიდა ერთი საწყალი ქრივი ქალი და ჩააგდო ორი ლეპტა, რაც შეადგენს კოდრანც. მოუხმო თავის მოწაფეებს და უთხრა მათ, ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, რომ ამ საწყალმა ქრივმა ყველაზე მეტი ჩააგდო საგანძურში. ვინაიდან ყველა აგდებდა იმას, რაც ზედმეტი ჰქონდა, ხოლო მან ჩააგდო მთელი თავისი სისაწყლე, მთელი თავისი საბადებელი.